Novai labor postenoi en Norda Svedio. Gis cent mil labor postenoi dum la venonta jardeco. La plei granda parto el ili estos verdai, climat neutralai postenoi. Tiun luxan problemon havas Norda Svedio, kiu dum longa tempo estis economie MALAVANTAGIA regiono porque la nova cresco perspectivo farigiu vere dauripova, nun gravas respondi quelcaen demandoin. De la cerpado de energio, gis la construado de logeioi. Gigantai arbarai areoi, ofte netuscita natura medio, malforta densezzo de lo giantaro tio distingas la Nordlandon circau la polusa circlo. Lautio tio funccias la economio, forstado, hidroenergio, cae minado dominas. La regiono estas ricia je grundai tresoroi, ciu iam estis gravai por la industriigo de Svedio. Malgrau tio, La Nordlando dum longa tempo estis considerata zorgiga infano de Svedio. Tie la nombroi de sendaboruloi situis super, cae la viv spesoi sub la nazia averaggio. La nombro da enlogiantoi sen stupe malcrescis, precipe iunai homoi formigris suden. Tion ja contrau efficas forta minado de circa de chiaroi sed vere forta economia cresco ocasas nur de antaune longe. Dum la venonta iaroi ni antau vidas en la regiono la ec eston de quindec mil gis cent mil novai labor postenoi. Diras la estrino pri regiona planado ce la sveda esplorista consilantaro pridauri pova evoluo. Por comparo, ce leftea, uno el plei grandai urboi de Norda Svedio, nombras tridec quin mil endogiantoin. Tiu trioble pli granda nombro da labor postenoi, estu ne nur economie valora, sed ancau ecologie, oni celas atingi climat neutralezzon de la sveda economio gis la jaro du quin. La ambizioi estas grandai, necessas pli grandigi havenoin cae fervoiaen linioin en norda svedio. En tutte, oni intensas investi dum la venontai jaroi circa cent dec miliardoin da euroi. De quia de venas la subita interesso de la economio pri la regiono? La respondoi estas variai. La terrenoi estas mal costai, tio estas grava argumento por la entreprenoi. Tion accompanas natura medio cae climato. Iam antau iaroi, Google cae Meta, Facebooko, installis quelcain el siai servilo farmoi en norda Svedio. La malalta temperaturoi temperaturo e pli faciligas la climatizadon de la computiloi. Crome disponeblas abunde da electro el hidrocentraloi. Tio ci lasta, estas ancau argumento por la sveda energi firmao Northvolt, quiu construis en celeftea grandan fabricon de batterioi cae ciulau proprae eldiroi, construa siain producteio in tie, tie estas cerpata verda energio. Simile statas la afero por productantoi de verda stalo, do sen fossiliai energi portantoi. La entreprenoi do suffice forte pensas pri climato cae medio, aliflanche, rilate al sozio, cae regiona planado, tio nene preocasas. Ciel la gis cent mil novai laboristoi vivu, ciel ili loggiu, cae civin infan varteioin cae lerneioin iliai infanoi frequentu, tio restas ancora malclara. Oni volas eviti puran labor migradon, doce laboristoi venu por du jaroi el Asio au el aliae partoi de la mondo, kiwi tiam vivus en blocai logdomoi, cae kiwi tiam de nove forlasus la landon. Oni sercias tauri povan evoluon, cae tio ne nur validas por medio cae climato, sed ancau por socia infrastructuro. Por la construade de domoi, certe ligno ludos gravan rolon. En celeftea jam staras septec quin metroin alta, cae dudec etagioin amplexanta domego el ligno. Gi estas unu el la plei grandai tius pezai domoi monscale. La construada activezzo ciam causas ancau conflictoin, cund la tie iam loggianta popolo de la sameoi. Gravas ancau consideri la protecton de bestoi, cae de la natura medio. En la regiono vivas plei multais vedai boazoi, nordai cervoi, do la tascoi certe ne estas facilai. La successo ne estas certa.